สับคำพ้องสามพันคำ ชุดที่ 18 คำที่ 1,701 ถึง 1,800 trick กลอุบาย ได้ thread stage เวทีทั้งทั้งที่มี in spite of job งาน village eldest คนหัวปี fortunate generous ใจกว้าง trip worship ทำการสการะ ชั่วขณะ moment position ตำแหน่ง กลายเป็นน้ำแข็ง freeze defeat ปราบให้แพ้ ใส่กุญแจ lock shock เกิดอาการแน่นิ่งไปทันที การเลี้ยงผี witchcraft photograph ภาพถ่ายเจ้านาย master murder ฆาตกรรมทำให้ต่ำ lower minister รัฐมนตรี วิชาเคมี chemistry officially โดยทางการ ชื่นบาน cheerful faithful มีความเลื่อมใสเปลวไฟ flame tame เชื่องชื่อเรื่อง title responsible รับผิดชอบ Blob, cheer peculiar ลักษณะพิเศษเพศ sex perfect ดีสมบูรณ์ เลขศูนย์ zero thorough ตลอดทั่วถึง หลีกไปอีกทางหนึ่ง aside delight ทำให้ยินดี นักดนตรี musician nobleman คนชั้นสูงหรือขุนนาง อับปาง wreck affect กระทบกระเทือน เลื่อน slide sign เครื่องหมาย กระจัดกระจาย scattered ruler ไม้บรรทัด รัฐ state waste สเอลของเหลว liquid limit จำกัด ความซื่อสัตย์ honesty holy ศักดิ์สิทธิ์ความผิด guilt fulfill สมปรารถนาข้างหน้า forward effort พยายามตาม along throng ฝูงชนกลุ่มรุมมุม angle พิวพิวเด็กนักเรียน จดหมายเวียน circular copper เหรียญทองแดง กลางแจ้ง outdoor therefore ดังนั้น รางวัล reward sport กีฬา เคร่งศาสนา religious purpose เจตนาการจัดหา provision production ผลิตผล shon crush mud ดินโคลน Gone shave grave หลุมฝังศพ กบ frog fox สุนัขจิ้งจอกเลือดออก bleed seize หยุด มงกุฎ crown surround บริเวณรอบๆ ใจชอบ liking linking เกี่ยวข้องประสานพอประมาณ modest at your service ขอรับใช้ด้วยความยินดีวลี phrase guess คาดคะเนสเสน่ห์ charm alarm เสียงปลุก ความสุข happiness favorite ที่โปรดปราน ประสบการณ์ experience industrial ในทางอุตสาหกรรมอารยธรรม civilize admire ชมเชยเพิกเฉย neglect collect รวบรวม น้ำท่วม flood thus ดังนี้เลขคี่ odd